dhunub zahitajia tauba kama ilivyothubutu kwa kumtume sallallahu alaihi wasallam maadam tughsha al-kaba'ir anapozungumzia namna ibada zinavyokuwa sababu ya mtu kusamewa madhambi usema maadamu hajafanya katika madhambi makubwa so madhambi makubwa yahitaji tauba inahitaji tauba nasuha kwa sharti la mtu kusamehewa awe hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na wala sio kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe hata kabair dhambi Allah subhanahu wa ta'ala kila wiki siku ya Jumatatu na Alhamisi usamee waja wake illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna tuseme kwa mfano amesalimika na shirki kwa amefikia hali astahiki yeye pia kupewa nini msamaha lakini akawa baina yake yeye na ndugu yake muislamu kuna chuki kwa ajili ya mambo ya kidunia fayuqalu basi itasemwa anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha mara tatu hawa wekeni msiwasamee mpaka watakapokuwa na sulhu baina yao sulhu ikipita baina yao atasamehewa والحديث رواه الإمام مسلم وفي رواية إلا المتهاجرين اسبقوا وويل وليقرانا وفي رواية أخرى قال تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم amali za wiki hupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila Jumatatu na Alhamisi kisha usamehewa kila muislamu wadhakara nahwahu hadithi kama hiyo iliyopita وهذا أمر عظيم يتعلق بالأعمال وقبولها نهيل نجام عظيم لمفنغمانا أعمالي anazozifanya mja na kukubaliwa kwake wanaili ghufrani dhunub na kupata msamaha kwa maana madhambi فلهذه الشحناء تأثير في تأخير قبول العمل ونيل الغفران hii mizozo na chuki baina ya watu yana athari katika kuchelewesha kukubaliwa amali za mja na kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ولنتأمل هذا التأكيد على ذلك ثلاث مرات يقول انظروا هذين حتى يصطلحا تتامالي namna gani ili jambo limetiliwa mkazo likarejelewa mara tatu hawa wawekeni kando ay amhilu fala taj'alu min al-maghfirati nasiban lihadhain al-mutahajirain al-mutaadiyain bimaana hawa mwanzo subirini wawekeni kando wala msiwape nasibu katika maghfira hawa wawili waliogurana na kufanyiana uadui واخروا مغفرتهما حتى يصطلحا wekeni chelewesheni msamaha wao mpaka wapatane zajran lahuma wa hathan ala almubadarati lisulh na hapa ni kuwakemea watu hao wawili na kadhalika kuwahimiza kufanya haraka katika kutafuta nini sulhu kutafuta mapatano ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث من أجل حظوظ دنيوية ومبتغيات آنية na haijuzu kwa muislamu kumgura ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu kwa sababu ya mambo ya kidunia na hapa nasisitiza kwa sababu ya mambo ya kidunia ama ikiwa jambo ni dini bimaana kwa mfano kukatokea mtu afanye istihzai na mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu afanye istihzai na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutahadharishwa na hilo jambo akaendelea huyu kumgura ni wajibu wako jiweka mbali naye ni wajibu juu yako bimaana usipomgura wewe wapata dhambi sababu sasa huyu amefanya kosa ambalo yatakikana umgure hili litakuwa si kwa ajili ya dunia ni kwa ajili ya nini ya dini kwa hivyo haifai kwa muislamu kumgura ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu kwa ajili ya mambo ya kidunia hudhudhu dunia na mambo ya kibinafsi mimi mimi mambo mimi wa, kila mmoja ataka yeye wakazozana kwa sababu ule ubinafsi ule haifai وذلك أن دين الإسلام دين أوجد الله سبحانه وتعالى به أخوة دينية ورابطة إيمانية ووثاقا عظيما لا نظير له هي ديني وإسلام ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani yake undugu wa kidini na mafungamano ya kiimani tena mafungamano makubwa sana hayana mfano wake kwa muislamu ndugu yake muislamu na undugu wa kidini ni zaidi kuliko undugu wa nini wa kinasaba zaidi قال تعالى انما المؤمنون اخوه هاني maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akawaunganisha waumini kuwa ni kitu kimoja ndugu kila mu'min ni ndugu yake mu'min mwenzake المسلم أخو المسلم كما لفسم متوم صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم فهذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة لا يجوز أن تهدر وأن تضيع من أجل بعض الحظوظ الدنيوية هو أنرق وكيمانه ulioko baina ya Muislamu na ndugu yake Muislamu ule undugu wa kidini ulioko baina yao undugu wa kiimani ulioko baina yao haifai kuupoteza tu hivi hivi kwa ajili ya mambo ya kibinafsi ya kidunia makosa na leo twaishi katika asri ambayo watu wameitanguliza sana dunia kiasi cha kuwa wengi katika watu leo wallahi hawakusani kwa ajili ya dini wengi katika watu leo wakosana kwa sababu ya dunia yani namaanisha aweza kuwa mtu amuona mwenzake achezea dini ya Allah azua katika dini ya Allah lakini yuko naye kwenye manhaji ya ikhwan muslimine kwa vipi ni ya kuungana kwa ajili ya lipi kama si dunia awe ni khurafi huko naye awe mshia yeye yuko na yeye awe nani awe atakavyokuwa katika dini hajali lakini akiguswa kwa mfano msikiti fulani walikuwa wajenga wakala dili kuwa pale 10% yetu kuna biashara ufanye namna hiyo kisha mwenzake akaja akamnyafuria yake akamla we hapo hapo ndio utajua watu wako sana sababu nini sababu si dini ya Allah ni hududh nafs kiangalia kwa sababu tangu na mwanzo walikuwa hayo wayafanya lakini hawayaoni makosa wako nayo tu wako watu wako nini amuona mwenzake akosea katika dini hamkanyi wala hata siku moja bali utaona angalia bwana wale bwana kazi yao kugura watu tu kwa nini umegurwa kwa nini umegurwa kumbe umezua katika dini ya Allah ulipokatazwa kutoka maana uzushi ukafanya jeuri watu wakakuacha kwa sababu dini ndiyo inavyoamrisha kuwagura watu wa, wa, wa, wa bid'a na uovu kujitenga na wao Sasa leo utaona mara nyingi ni wangapi katika ndugu tunaowajua wameteta kufa kutozikana sababu dunia wangapi wangapi wengi sana kuna watu huu mji wetu mfano kuna watu waishi babake huyu na babake huyu walivyokuwa vijana ni ndugu ndugu kabisa kwa baba na mama walikosana sababu nini biashara fulani mmoja anamrusha mwenzake kiasi fulani cha pesa anamrusha mwenzake amfanya kosa la kidunia makosa makubwa sana amdhulumu mwenzake lakini ndio ikatokea kukatana mpaka wakaoa wakazaa watoto na mpaka leo watoto hawajuani kama yule ndugu yangu mtoto wa ammi yangu na ammi yake pia hamjui hajui kama yuko hata babake hamtajii watu wamekatana sababu nini huko walifanya dili fulani yule akala pesa za mwenzake basi basi hakuna kusahau na kusameheana jamani ni kweli amfanya makosa lakini makosa yale si ya kupelekea mpaka familia sasa ikawa generation baada ya generation kizazi baada ya kizazi chakatana kwa sababu gani ya dunia ama wakosani kwa maneno tu anaambia neno fulani neno fulani basi watu wakakosana hivyo ikaenda hivyo hivyo kwa sio sawa kuuvunja undugu huu tena undugu wa nasaba kisha kukawa na imani juu yake yani ni waumini na hili zaidi kwa sheria imekataza kukatana kwa ajili وهذه مصيبة عظيمة أن يخل بهذه الأخوة الإيمانية هذا الإخلال هو نمسيبة مكوبة منه watu wafanye upungufu kwa huu undugu wa kiimani upungufu wa kiasi hiki wa an tudhayya bi hadhihi بهذه tariqati لأجل بعض الحظوظ الدنيوية iwe huu undugu utapotezwa kwa njia kama hii kwa sababu ya kidunia وقد جاء في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث وأن هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية ويعرض المرء لعقوبة الله سبحانه وتعالى zimekuja hadith kadhaa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tukazisoma hapa kukataza kumgura muislamu ndugu yake zaidi ya siku tatu kwa hili jambo laenda kinyume na undugu wa kiimani na mja ajiweka katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tabaghadhu msichukiane waislamu msichukiane wala tahasadu wala msihusudiane akawa huyu hampendei mwenzake kheri na ile kheri alionao atamani aikose makosa kuna baadhi ya watu wana tabia mbaya kuhusudiana kwa nini yampata yule kwa nini si mimi atamwendea mbio kila njia ili mradi na jambo lenyewe ni la kidunia tu jambo la kidunia si ati jambo la maana hivyo lakini kwa nini amhusudu ndugu yake wala tadabaru wala msipeane migongo kawa huyu amzungumzishi huyu huyu amzungumzishi huyu kwa sababu za kipuzi za kidunia na mwenye wote waja wa Allah ni ndugu wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin muttafaqun alayh na haifai kwa muislamu kumgura ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu haifai وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم si halali kwa muislamu bimaana ni haramu an yahdhura akhahu kumgura ndugu yake muislamu fauqa thalath layalin juu ya zaidi ya siku tatu yaltaqiyani wakawa wakutana fayuridhu hadha wa yuridhu hadha huyu akampuuza mwenzake na mwingine akampuuza mwenzake hawasalimiani bwana وخيرهما نمبورا katika hawa wawili alladhi yabda'u bisalam ni yule atakayeanza kumsalimia mwenzake na hii hadithi tieni akilini vizuri siku zozote ambaye ni mbora kuliko wewe ni yule anayeanza kukusalimia wewe kwa unapomwona mwenzako yuaja fanya bidii asiwe yeye atakuanzia salamu wewe ndio utamwanzia salamu salimia kimwona ndugu yako muislamu yuaja anza wewe haraka haraka salamu alaykum kimbilia katika kum, kumshinda mwenzako katika jambo la salamu hivi ndivyo inavyotakikana na unapokosana na mwenzako kuwa wa haraka wewe kurudi nyuma kuna watu wakikosana na mwenzake basi huyo harudi nyuma hata ukamfanya nini harudi nyuma basi kushi ashaamua ashaamua njia nini inshallah yule mwenzake aje amtakiradhi radhi bwana amuomba bwana nisamee basi kweli pengine yeye ndio mkosi si yule anayeomba msamaha lakini yule anaomba msamaha akaona ya nini ndugu yangu basi bwana mmekukosea nsamee amefura taki bwana sasa watu huuliza maswali sasa itakuwa vipi sasa huyu mtu mimi namuomba msamaha lakini yeye hataki kunisamee yeye atakuwa yabeba dhambi ni makosa kuukataa ule msamaha bali ataondoka katika sifa ya wale waja wa Allah wenye kumcha Allah aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala kuandalia pepo الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس katika sifa zao watu wa peponi ni wingi wa kusamehe watu samehe bwana wala upungukiwi na chochote bali ni kheri amekuja kuomba msamaha khalas basi mimi shamsamee ya shaishi basi kuisha tufungue safha nyingine mpya tuanze tena upya maisha yende vizuri na utulivu kuliko kuzozana na kuvutana hakuna khairi ndani yake قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواه مسلم haifai kwa mu'min kumgura ndugu yake zaidi ya siku tatu وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال haifai kwa muislamu awe atazozana na ndugu yake muislamu akakata mahusiano musarima musarama ni kule kukata mahusiano baina yako wewe na mwenzako kamkata yule ndugu yako ile alaka baina yako na yeye ukaikata fauka thalathi layali zaidi ya siku tatu fa innahuma ma sarama fauka thalathi layalin hawa wawili maadamu wataendelea kuzozana na kukatana zaidi ya siku tatu فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما فإنهما ناكبان عن الحق أي متنحيان وبعيدان عن الحق كوني هاو ويدكو فنيذي كابيتا سكوتاتو وكمبادنا حقي ما داما على صرامهما ما داموا ومكتانوا وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء na wa kwanza kurudi nyuma akamsalimia mwenzake huyu basi ndio atakaye kile kitendo cha kurudi nyuma wa kwanza ni kafara ya kufutiwa yeye madhambi ya kile kilichopita baina yao akimrudia mwenzake akawa yeye ndiyo wa kwanza asamehewa wa in mata ala siramihima lam yadkhula aljannata jami'an na ikiwa hawa wawili wataendelea katika hali kama hii mpaka wakafikiwa na mauti basi hawataingia peponi wote hawa pamoja waliyadhu billah yani watu wawili wamezozana zile siku tatu zile zatosheleza mtu kupungua ile hasira yake na wewe ukiangalia kuna hikma kubwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja siku tatu siku tatu hizi zatosheleza mtu kushuka chini ile asira yake ah, akakaa chini akazingatia akaona ah, yaishe basi na ndio zile siku mbili zilizotajwa al-ithnain wal-khamis ukiangalia zile siku za kusamehewa katika wiki katikati yake kuna siku ngapi kuna siku tatu Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi kuna siku ngapi kati Jumatatu nne tano Alhamisi ya nne iwe shaisha Alhamisi kuna Ijumaa Jumamosi Jumapili Jumatatu kusha watu washarudi pamoja kama kawaida kwa hizi siku tatu za kutosheleza wewe kufikiria ukatulia ukasameheana yakaishi zaidi ya hapo mwajibebesha nini madhambi sasa mwajibebesha madhambi yani tuseme umepewa nafasi kwa sababu ile asira na nini umesamehewa ile siku tatu zile ile asira yako mpaka ishuke lakini kuna watu bwana wana niseme kama roho za ngamia ama ndovu wale wanyama ambao hawasahau wale wajua na, wa, wasema ngamia akibeba chuki dhidi ya mtu aweza kumwacha we baada ya kama miaka hivi kisha siku moja akajua yule yuaja leo nko wazi leo sikufungwa akamkanyaga yule mtu mpaka ammalize nini kumbe kuna je siku moja huko nyuma alimpiga yule jamaa kwa bakora aikumbuka ile siku ama ndovu ndovu asahau ndovu hasahau kabisa mfanye wewe kitu hivi kuangalia tu akukumbuka oh huyu angoja <laughs> siku nyingine enda mwituni halo jambo we kumbe ankukumbuka wewe ndio ile jambo jambo eh ndio wewe eh? aliketia gari lako ili wakumalizi ile mbali hawasahau wale katika wanyama ambao wasifiwa kuwa wasahau kama hawasahau yale madhila wakifanyiwa na unyama unaofanyiwa na watu hawasahau sasa kuna wengine sijui wako hivyo yani mpaka kusamee kuna watu wengine aweza kusamee hapa lakini akatoka nje hivi akazungumza ah mimi bado sijakubali bwana kuna nini bwana si pale unsema ushasameana na yeye eh. sasa mbona ukungeuka ah pale wajua nilikubali tu kwa sababu sijui ni fresh nyinyi lakini hii tabia gani si nzuri tabia mbaya wako baadhi ya watu wako namna hii na hii si tabia nzuri wajibebesha madhambi tu bure kwa mambo ambayo hayana uzito wowote alafu kwa nini ujitie dhiki maisha yenyewe yana mitihani mingi uenda kujitafutia mtihani mwingine huo ukimwona mwenzako huo mtihani mwingine huo wallahi huo ni mtihani mwingine afadhali ikiwa ni kwa ajili ya dini kwa mfano ah, huwa ile raha ile kwa ajili ya dini khurafi kubwa ili dai lakini khurafi ajua kile anachokifanya makosa tumwambia atakuacha chana nayo ukimpisha hivi ile ni nusra na izza ya sunna lakini kwa ajili ya dunia bwana sababu nini nipanda naye matatu bwana mimi nilipe bwana na nilikuwa nazo ajifanya aoni shilingi eh basi kutoka siku hiyo amfunga mdomo mwenzake aongei naye hii si tabia nzuri makosa usiwe hivyo muislamu haraka haraka kuna watu wengine ngisi unajua ngisi akiguswa tu watu wa nchi na kuna watu wengine wako namna hiyo kama ngisi akigusa tu achafua mazingira yote ah, ah makosa si sawa jamani si kila kitu wewe wafanda jazba na usamehe wewe taib mwenzako ishapita siku tatu amekuja kuomba msamaha bado tu wewe wabeba vivi dhidi yake bwana na ashakuomba msamaha kuwa basi bwana yaishe mimi nakukosea kweli na nkubali asema mimi nakubali namkosea ndugu yangu na mimi nawaambia niki kuna wengine si yeye aliyokosea niendeweni maana sisi tuona kesi nyingi sana kuna wakati mwingine mkosi ni yule anayekataa kusamehe na yeye ndio ana makosa na mwenzake hata mwenzake amekuja chini kabisa basi bwana yaishe undugu wetu rudi kama kawaida na yeye ndio alidhulumiwa na yuomba msamaha ili lile jambo liishe na wamwona yule dhalimu yule sasa mimi mpaka nifikirie mimi kama nitamsamea ama msimsamee ngoja mfikirie سبحان الله ايش هذا يا جماعه ايش هذا الف لا وبايا زيد وكليونا الى مع mtu ambaye ni mutadayyin akionekana dhahiri yake ameshika dini na si sawa utatukanisha watu wenye kufuata dini makosa قال هنا فحدد صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث مساحه زمنيه لا تزيد على ثلاثه ايام لتصفيه النفوس nufus صلى الله عليه وسلم katika hizi hadithi angalia ameweka nafasi ya siku tatu ili ni nafsi isafishike wa ibadi ma lahiqaha min shahna na kuweka mbali ile chuki ile iliingia katika moyo wa fil hadith almutaqaddim al عرض 'ala Allah kull كل wa khamis وبين الاثنين والخميس والخميس والاثنين هذه المساحة ukiangalia baina ya Jumatatu na Alhamisi na Alhamisi na Jumatatu kuna masiku haya matatu umepewa muda ule wa kuweza kufikiria polepole kisha ukasamehe yaishe bwana watu waendelee mbele dunia ina mitihani mingi usijizidishie mitihani alafu ukifanya ni tabia yako wewe kila siku kusana na uzungumzi na kusana na uzungumzi na si hanugi hadhara mwita hanugi yahnaq kitu chochote tukiguswa ashafura yule sunzi na tena akigusa hivi alafu watu kama wana makonde pia yani kama mtu ni mdogo wake hivi piga kisha kusana naye shaisha mambo yetu hakuna tena kuzungumza mimi naye mambo gani sasa ukiguswa kidogo tu hivyo akasirika na mara nyingine unaweza kupata mtu apenda kufanyia wenzake mzaha hii tabia pia iko ya baadhi ya vijana utamwona yeye kila kitu koro koro koro koro, kisha iwaangaliwa tu siku moja akapata mwenye maneno kuliko yeye akafanyiwa mzaha mmoja umma mzima ukamcheka basi pale ndio akawa amekosana na mwenzake ah lakini si wewe umeanza wafanya dhihaka wenzako wafanyia dhihaka wewe wakuvumilia wankufanyia wewe dhihaka umefura basi usifungue mlango huo kama wewe huwezi ukiwa waona wewe huwezi dhihaka usifanye dhihaka na wenzako sababu utajitia kwenye madhambi bure alafu hizi dhihaka pia zina nini zina kiwango na mipaka yake au sikithirishe kupita mipaka ukaingia kwenye batil قال وهي فرصة كافية بأن يطرح المرء ما في نفسه على أخيه لأنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث na hii ni fursa ya kutosha mtu kuyaweka mbali yale ambayo yalikuwa ndani ya nafsi yake dhidi ya mwenzake yatosha hizo siku tatu kadhalika sababu si halali kumgura ndugu yake zaidi ya siku tatu ففي فروة الغضب واشتداده عفي عن الهجر في حدود تلك المدة الزمنية التي لا تزيد على ثلاثة أيام كو كتك حالي غضاب achemka yule mtu sheria imeku imekuruhusu siku tatu kurudi sawa sawa ule muda wa kile kipindi ambao si zaidi ya siku tatu ama baada thalathati fa innal amra haramun wala yajuz ama baada ya siku tatu sasa yageuka ni haramu haifai makosa talha wala alam upo haya msilali وعندما نتأمل في هذا الحديث العظيم عرض الأعمال على الله وتفتيح أبواب الجنة كل اثنين وخميس ندرك أن هذين الوقتين العظيمين فيهما فيهما فتح باب للمسامحة لا سيما من من عبد الله الموفق الذي يستحضر أهمية الثواب ونيل الغفران وعدم تأخير قبول العمل أسيمنا تكي تعمالي إذي حديث عظيم كلك ويكو عمل بلي الله سبحانه وتعالى نتكي زنغتيا كلك فنغلي وملانغو يا بيبو كلا سكوا جمعتاتنا الخميسي تدريكي kuwa nyakati hizi mbili ni adhimu sana na kadhalika hapa ndani ni kama tumefunguliwa milango ya kusameheana haswa haswa yule mja wa Allah aliyeafikishwa anayehudhurisha katika moyo wake umuhimu wa kupata thawabu na kupata maghfira kutoka kwa Allah na kadhalika umuhimu wa kutocheleweshwa kukubaliwa amali zake anayefahamu hilo atakimbilia katika khair kama wa ayu maslahatin lilmar'i في أن يعرض عمله على الله في يوم الاثنين الخميس فيؤخر غفران ذنوبه لشحناء بينه وبين أحد إخوانه kuna maslaha gani hebu tukiangalia kuna maslaha gani kwa mja amali yake iko mbele ya Allah siku ya Jumatatu na Alhamisi kisha maghfira yake ya kusamehewa madhambi kucheleweshwe kwa sababu ya chuki iliyoko baina yake yeye na ndugu yake kuna maslaha gani hapa wapata nini na hii ni kweli yani ukifikiria wewe wapata wapata faida gani kumfuria mwenzako kuna faida kweli hakuna faida hakuna faida yoyote falyattaqillaha an-nasihu li nafsihi وليحرص على حفظ أعماله وقبولها ونيل غفران الله بس نأمشي الله yule anayejitakia kheri nafsi yake na awe na pupa ya kuhifadhi na kuchunga amali zake na kukubaliwa kwake na kupata maghfira ya Allah waliyub'id kulla sababin mujibin liraddiha au ta'khiri qabuliha na ajiweke mbali kabisa na kila sababu inayopelekea amali zake kurudishiwa mwenyewe au kuchelewa kukubaliwa amali zake jiweke mbali kujua hii ni sababu itasababisha amali zangu sikubaliwe jiweke mbali nazo khali ala Allah khali ala Allah mwatie Allah shughuli kama eh, wanafunzi wengine bwana mmakaa mnazubaa hivi na hajaoa ana majukumu ama una thulatha bado basi jaribu ku, kuwa kwenye darasa huwa mwafikiria mwawaza ah, usiwaze sana khalia ala Allah hii dunia toka ifikiria uweze kuibeba waweza hawezi achana nayo kuna mambo mengine yapuuze sio mm. hadithi zilizobakia inshallah tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إليك بارك الله فيك